Aste harteoz, baten ezagutza. Serge Dasso zentu da lautan hoita hamahi urteko politika imiliardun hau nur da. Ondoko egunetan e, eh, be buzko gaisa positiboak baizik ez behitutugu entzunen hedabidetan, uken dutin arazo judizialak dutugu aipatuko egunko kronikan. Frantziako laugarren gizona behatxena da, armamentian be aberstarzuna handitu diana. Justizia ekina errenkua hanitz uken dutu, mila behatzen talautan hogeita hamekatik eta urten ebai urtailan hausitegi la deituk zen afea desberdinen. Dako eta dagun hastin ebai, jun behartzen hausitegi aintzinila, bo, ez da junen. Urtailako ne, sosuitzia zen akuzatuk zer, bena erran bezala a eh, akuzatia enizatia ujantza bazian. Mila behatzen talautan hita hamekan, be lehen kondanazioa ukentzian ustelkeiagatik. Eta gehostik aski regularki akusatuk izan da ustelkeiaz, bosen joztiaz, edo e erahik eta sumaiten komplizitatiaz. Eran behar da e politika munduko lagunei esker eta be senatai estatiai esker. Bena, bimilata hamalauan, eh, parlamentian hainbat ez tabaidaen eh, ondotik, bizpahiu haste jaunt be immunitate parlamentarioa helkik izan zaio, bena maleuski eh, ez da ipaituik izan zila arte. Bena nur da Serge Dasso premia behitzen, eh, miliarduna zen eta frantziako paisei politiko eta ekonomikoaen begitarteko etaik bat zen. Beaitak sortu zian entrepreja, hara hartu zian eta hegazkinak bai eta armak hasi ditu saltzen mundu oso nusu Frantzia zilaike komertzial lana egiten. Be aktivitate ekonomikoengatik ez bada akusatuik izan sekulan, be karriera politikoentako ez da bergeiza. Korbei ezon herrian du be, be karriera hasi eta populitik beti hulian izan da Serge. On n'a pas pris de petits véhicules là. On prend des trucs comme ça là Oh non, mais ça, ça, ça, serait bien. On va prendre. Euh, Celui qui pousse un caddie pour la première fois de sa vie débarque dans une cité ouvrière frappée par les fermetures d'usines et le chômage. Sa fortune devient son meilleur argument électoral. Il promet d'aider la ville. Dans les quartiers en difficulté, comme au Tarteret, certains ont vite compris l'intérêt d'une telle candidature. Serge et son pactole, Entzündakuen uh, eh, ilustratzeko amini bat, eh, hatxarin zer jedazo gynin hor, lehentze zian eh, zentro uh, komertzial batetan zankuk ezarten eta le peti vehikulela erraiten zian kadi batentako, tako, eh? Ez zina ez hitzena eh, ezagutzen. Bref, lautan hoita ama bostetik, da han ordin korbei herrian beboterea hedatudu lekuko aktoren gainen. Hau untxageian zen, 2000 sortziko hauteskundetan, herriko hauteskundetan, uh, ez ez izan behitia hausitegia enganik frogatuk Réélu deux fois, il s'appuie sur l'électorat des quartiers, surtout les jeunes, qu'il gâte en leur offrant des cadeaux, des vacances ou en leur payant leur permis de conduire. Simple générosité d'un papy milliardaire ou achat de vote. Pour ceux qui assistent aux élections à Corbeil, le système s'est emballé. Il va bientôt déraper. J'ai vu des individus, le jour des élections, euh, avoir sur le siège passager de la voiture euh, une centaine de cartes d'électeurs, hein, en disant voilà, et ça, je vais voir un tel avec 100 cartes d'électeurs, ça vaut combien Donc, euh, voilà, ça crée un système où on menait le vote. Vous en connaissez, vous, des quartiers populaires en France où il y a des dizaines de taxis qui font la queue pour amener les électeurs pour aller voter eta biluna sortziko hortaz eh, akujatu, akusatu, kondenatu ikizan da urte batetako inezibilitatian. Ordin Jean-Pierre Bechter ebe Julianeko laguna egalte indio kampainaen egitea betako. Kampaina baten ondotik hauteskundiak berize, ez testatuik izan dia irregularitaten gatik. Ha, ah, segizona, eh, Serge. 2008an senatai haitatuik izan delaik ebai polemika sortu zian, senatuko bulegua galtegin behitzin hausitegi konstituzionalai, estatien merkatutik bizi ziren baten buia, senatian izaten ahaldea eta estatu hunen politikan jabakitzen ahaldia. Eraikuntza juridiko astun batei esker Serge Dasok, jakatsidu ez zela daso entreprejaen abiazione sailaen buia eta baimena ukendu urdin senatian egoiteko. Beste polemika bat aipatzeko tan jatuik dae, be egunkaien, egunkaien jabiltiaz Le Figaro, be entreprejaen promozionien egiteko eta ez jakurren informatzeko. pour conquérir le pouvoir, il faut faire du socialisme. C'est-à-dire promettre tout à euh, tout le monde. Bon, de façon qu'ils votent pour vous. C'est ce qu'on fait, le socialisme. Mais, pour le garder, il faut faire du libéralisme. Horre, be, e, euh, euh, boterean egiteko behar da sozialismoa egiten du, behar da OR, O zine egin, edo OR uh, gaizak O bai erran, eta geho boterean geraik liberalismoa behar da, estatia behar da, elki, hoidia behitzak. Eta hitzoiekin, eh, urentuko dugu, hainbat aldiz kondenatuk bebizian, arazo politiko baten irudia baizik ez da Serge dazo, hunek be biografiaekin frogatu behitu, Sos Hanitz ukeitez nahi duguna egiten ahaldela, justizia beti pusatzen ahaldela, eta prejunte gian lo egin gabe eh, nahi duguna egiten ahaldela. personnage évadé et sa ezagutzen.